more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Guapopoy at Tony. Pati na rin sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Sumulat ako dahil kagaya ng iba ay gusto ko ring ibahagi sa inyo ang kwento ko na tiyak na kapupulutan ng aral at inspirasyon lalo na sa panahon ngayon. Ako si Antoinette, 27 years old pero tawagin nyo na lamang akong Tonette. Ang lakas naman kasing makamayaman ang pangalan ko nakabaliktara ng tunay kong katatayuan sa buhay. Hindi naman kasi ako mayaman, Popoy at Tony at wala rin akong magandang trabaho dahil high school lang ang tinapos ko. Bukod pa dyan, e aaminin ko sa inyo na hindi naman ako katalinuhan. Ako kasi yung tipo ng estudyante na nakakapasa lang <laughs> dahil sa pakiusap sa mga teachers at sa paggawa ng mga special projects. At uh, okay lang naman sa akin yun dahil hindi naman ako nag-iisa dahil dalawa kami ng BFF kong si Jessica na karamay ko sa lahat ng mga bagay. Tatlo nga pala kaming magkakaibigan at isa na nga doon, si Dondon, Nakagaya kagaya namin, eh high school lang rin ang tinapos. Pero isa na siyang call center agent ngayon, kaya magaling na siya mag-English, <laughs> hindi tulad namin ng BFF kong si Jessica. Kaya ang ending, magkasosyo kami ngayon sa isang maliit na tindahan ng merienda at palamig sa isang kanto sa aming barangay dito sa Quezon City. Okay naman ang kita namin ni Jessica Sapat lang sa aming mga pangangailangan. Pero nang dahil nga sa mga chismis na naririnig namin sa mga kapitbahay na biglang yaman, ay naisipan naming subukan ang isang bagay. Bes! Ano na? Subukan na natin, malay mo naman magaya na tayo dyan sa mga kapitbahay natin na biglang yaman dahil nakapangasawa ng foreigner. Ay naku, Bes, swertihan lang yun, mo. No? Saka sa tingin mo, papatulan tayo nun. Eh, Pilipino nga, wala man kung gusto magka-interes sa atin. Foreigner pa kaya? Yes naman. Iba syempre kapag foreigner, no? Nakikita mo ba tong mga banana queue na priniprito ko? Oh, ano naman meron dyan sa banana queue na yan? Ay, nako! Ang slow-slow mo talaga. Awawa, oh, ang talino mo. Bestigdan mo kasi to, oh. Masarap. Anong masarap ka dyan? Ikaw babae ka, Bastos-bastos mo. Ah, ala, anong bastos sa sinabi ko, ha? Patapusin mo muna kasi ako kapag nakakilala tayo ng foreigner, eh magiging masarap na tayo. Ha? Paano? Ganto yan ah, para lang tayong saba na kinakain mo. Plain lang. Pero kapag nakakilala na tayo ng foreigner, magkakaroon na tayo ng asukal para maging banana Q. Le-level up na tayo, bes. O ewan ko sa'yo, kung ano-ano na yung sinasabi mo. Eh talaga naman kasi, tignan mo yung anak ni Kananet, si Nerisa. Biglang yaman yun, no? nakakilala lang ng foreigner sa internet. Tignan mo ngayon, lahat ng gusto nabibili. O isa pa. Si Jenny, yung babaeng maitim dun sa kanto na malaki yung mukha. Oo. Oy, kadali rin ng foreigner yon. Ngayon, pumuputi na at imported pa ang anak ha. Kaya bes, subukan na natin. Malay mo yung tindahan maging restaurant na. Eh, hindi naman lahat ng foreigner mayaman. Tsaka yung mukha nating to, Ipapatol ba naman sa atin? Best naman. Ganyang mukha at gantong mukha ang pak na pak sa kanila, no? May tawag na dito eh. Ba yun? Ex. Ex. Basta may beauty sa dulo yun eh. Alam ko na, extra beauty. Siyo nga, hindi yun yun. May tip na word yun eh. Ah, extratic beauty. <laughs> yun nga ata, best. extratic beauty kasi tayo kaya magugustuhan tayo ng mga foreigner. Galing ko talaga ng isip ko yun. <laughs> Ikaw na talaga, Bes. Oy, ano na? Subukan na kasi nating humanap ng foreigner sa hmm. internet. Wala naman kasing mawawala eh. Malay mo, makadali tayo ng gwapo, tas mayaman. Eh, di ginhawa yung buhay natin nun. At saka balita ko, mas masarap daw yung mga foreigner, ah. Hoy, grabe ka, ha? Kung ano na yung sinasabi mo. Hindi, pag-iisipan ko. Ay, wow! Parang may isip ka, best ano? Sagot na dali! Sige na nga! Ah! <laughs> <laughs> Yayaman na tayo, bes. Loka, huwag kang maingay dyan. Nakakahiyaw, oh. pinagtitinginan na tayo ng mga dumadaan. <laughs> Oo na, bes. Yes, yayaman na tayo. Wala pa nga, eh, yayaman agad. Uy, bes, yung niluluto mo! Ay! Oo nga pala, sige, sige. Yun kasi, puro kadada. Nasunog tuloy, oh, sayang. <laughs> bes, yung banana yung kulay itim na. Bes, baka sign na to na lahi ng foreigner na magpapayaman sa atin. Loka! May makarinig sa'yo, nakakahiya. Pero okay na din. Puti man o hindi, basta yummy at maraming money. <laughs> Hi guys! Mukhang saya-saya nyo. Ano meron? Uy, Don Don, akala ko hindi ka nadadaan dito eh. Oo nga, yung utang mo, magbayad ka na. Grabe oh. naman, utang ka agad. Chill lang guys, magbabayad din ako. Siguraduhin mo lang dahil pag hindi ka nagbayad, humanda ka. Kakalbuhin ko yung buhok mo. Hoy, magbabayad ako, no? Masalamat nga kayo eh. Sa inyo ako umuutang, hindi sa iba. Aba, ayos din. Utang na loob pa namin sa'yo, ganon. Galing mo din eh, no? Eh, para namang hindi tayo magkakaibigan niya. Ano bang merienda dyan, ha? Oh, ayan, may turon, pansit palabok, puto, tsaka banana cue. Oh. <laughs> Alam mo yan! Bet ko yan, best. <laughs> banana cue. Yes! Banana cue! Ah, banana teka, ano meron sa banana cue? At ganyan kayo kumakatawa, ha? Secret! Ano bang orderin mo? Ewan ko sa inyo. Pansit na lang, tsaka puto. Tsaka isang soft drinks. Ayaw mo ba ng banana cue? <laughs> eh, ayaw ko nga. Ang gugulo nyo eh. Eh, seven na nga lang ako kakain. Joke lang yun, no? Ito na yung order mo, oh. Ay, lakas maka out para namang magbabayad. O, oh, ito na nga, oh, bumalik na. Kayo kasi, gugulo ninyo eh. Ba? Ayos ang luto mo ngayon ah. Marami-rami ang sahog. Nga pala, eh, ba't ba tawa kayo ng tawa ha? Eh kasi, ikaw na nga magsabi, be. O ito na nga. Eh kasi nga, plano naming humanap ng foreigner sa internet. Baka kapag nakapag-asawa kami noon, eh yumaman na kami. Teka, ano ka mo? Kayo maghahanap ng foreigner? Oo! Oh, bakit? Anong masama doon, Aber? <laughs> kayo! Magugustuhan naman ngayon. Hoy! Hoy! Grabe ka makatawa. Pigilan mo ako, bes. Babalibagin ko to ng sandok. Dali lang, bes. Sorry, sorry na, sorry na. Seryoso ba kayo doon? Oo naman, bakit? Extratic beauty naman kami ah. Hindi malabong magustuhan kami ng mga foreigner. <laughs> Anong exotic beauty? <laughs> exotic beauty, hindi exotic beauty. <laughs> eh ano ngayon? Katunog naman ah. Grabe ka! eh kayo kasi, ang lakas ng loob niyong humanap ng foreigner, hindi naman kayo marunong mag-English. Kahit na, dadaanin na lang namin sa ganda. Hey, nako. Oh. Alam mo, mabuti pa, huwag niyo nang ituloy yung binabalak niyo. Tsaka mas okay naman yung mga Pinoy na lang yung mahalin ninyo eh. Eh, kesa naman sa ibang lahi pa, mas masarap kaya kaming magmahal. Eh, magsasayang lang kayo ng oras kakahanap ng iba. Eh, basta, wala na makakapigil sa amin. Makikita mo. Makakahanap din kami. Oo nga, at pag nakahanap kami, ikaw naman yung pagtatawanan namin. Ay nako. Eh, hindi naman kasi kailangan kumapit ka sa foreigner para makaangat ka sa buhay. Maging masipag ka lang at makontento sa kung anong meron ka. Sapat na yan para mabuhay ka ng matiwasay. Eh, bahala nga kayo. Sana lang wala kayong pagsisihan sa huli. Popoy at Tony, buong buo na ang loob namin ni Jessica na humanap ng foreigner sa isang website sa internet. At wala na makakapigil sa amin kahit na hindi kami sanay mag-English. Maaga kaming nagsara ng tindahan ng araw na yon para magpaganda muna bago pumunta sa computer shop. Siyempre, kung wala man kaming maisagot sa tanong nila, eh dadaanin na lang namin sa pa-cute at sa ganda, di ba? mag po kayo, ma'am. Oo, tigisa kami. Open time po. Ay, ano pong open time? Yung open time po kasi kayo yung bahala kung gaano kayo katagal magko-computer. Ah, sige kuya, pa-open time kaming dalawa. Okay. Doon na lang po kayo sa computer 19 and 20 po, sa dulo. Kuya, may webcam ba doon? Aha! Sinasabi ko na nga ba eh. Mukhang ibang gagawin nyo sa internet ha. Naka-lipstick pa kayo at naka-makeup ha. Iksi pa na suot nyo. Bawal po yan dito, ma'am. Kung gusto niyo, humarap na lang po kayo ng ibang computer shop. Mababastos to ah. Ano ba yung sinasabi mo? Porkit nakaganto lang kami, may gagawin na kaming kababalaghan? Aba, baka gusto mong tadyakan kita dyan, ha? Hoy, ikaw masyado kang mapanghusga, ha? Baka gusto mong isumbong kita sa amo mo. Akala mo ba hindi ko kilala yung amo mo, ha? Wala kaming gagawing masama. Kakausapin ko lang naman yung tito ko sa abroad. Sorry, mama. Pasensya na po. Ba? Eh, nililinaw ko lang naman eh. Ayaw ko lang naman mabahidan ng kung ano-ano tong computer shop. Sorry na po, okay? Eh, takot lang naman ako mapagalitan. Sorry na. Oh, sige, sige na. Tatanggapin na namin yung sorry mo. Sa isang kondisyon. Sige po, ano po yun? Tulungan mo kaming mag-sign up dun sa isang website. Akala ko ba wala kayong gagawin na... Mukhang ayaw yata eh. Tara na. Sa ibang com shop na lang tayo, bes. Sayang naman tong pambili mo ng merienda mama. Oh, sige, sige na. Papayag na ako. Tutulungan ko na kayo. Yes! Ako dapat ganyan. Anong website ba yan ha? Yung site na may mga foreigner na makikilala, may alam ka ba nun? Oo, may alam akong website na ganyan. Ay, kayo talaga. Tara na nga, nang matapos na. Wait mo talaga at ang gwapo mo pa. Ano gusto mo merienda? Puto ka pa. Kahit ano na lang, basta hindi bababa ng 50 pesos ha. Yun lang pala. Tara na, madali na yan. Ay, hindi lang ako eh, Bes! Ako din, bes. Naku, makakahanap na tayo ng foreigner na magpapayaman sa atin. Naku, sana naman gwapo yung mahanap natin. Oo, bes. Basta ako mayaman lang, okay na. Tara na nga, kuya. Tulungan mo na kami. Bes, mukhang nilangaw ata yung beauty natin ngayon. Wala pa din nagre-reply sa mga chinachat ko eh. Sa akin din, bes eh. Halos isang oras at kalahati tayo dito pero wala pa din. Naku, sana naman may mapala tayo dito. Sayang kasi yung binayad natin eh. Ay, Bes! Bes! May sumagot sa chinat ko! Talaga? Wait, patingin nga, Bes! Ito, nag-reply ng... Hello, I'm David and you are? Wow, Bes! Ah! Ako naman! Gwapo siya, oh! Oo, pak na eh. pak! Teka, mariplian nga, baka mamaya mawala pa to eh ko si Antoinette. Loka! Ano ako si Antoinette? English best English. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Ano kayang magandang pagpapakilala? Hmm, alam ko na. My name is Antoinette. I'm 27 years old. I live in Quezon City. Nax! <laughs> Parang grade 1 lang, bes, ha? Kompleto. <laughs> Tanda mo pa yan. Ako kasi medyo nakalimutan ko na eh. Ano ka ba, bes? Ako pa ba? Bes, nag-reply siya ulit! O, ano sabi, Bes? Hindi ko maintindihan, Bes eh. Mahaba yung sagot. Paano kaya to? Teka, teka. Tawagin ko si Kuya. Baka matulungan niya tayo. Kuyang Bantay! Kuya! Bilisan mukha mo, Bes. Ayan na, Bes, oh. Ano ba yun, ha? Eh, Kuya, ano ba to? May kachat kasi akong foreigner eh, hindi ko oh. maintindihan oh. yung mga sinasabi. Tulungan mo naman kami oh. Eh, nako. Matami na kasi akong ginagawa eh. Naku, sige na kuya. Babayaran ka na lang namin. Di pwede I-Google Translate nyo na lang kaya. Paano ba yun? Ganito. I-copy-paste mo na lang yung sagot niya, tapos paste mo dito. Translate English. Piliin mo to, Filipino. Tapos, click mo lang. Mat- Ayan, matatranslate na niya. Ayun naman pala eh. Thank you, kuya. Hmm, sige, Thank sige. you. Galingan nyo sa paghahanap ha. Doon na muna ako, may trabaho pa akong gagawin. Ay, sa wakas, bes. Buti na lang may ganito pala. Tapos ng problema natin. Oo nga, bis eh. Oh, ano na sabi niya? I-translate mo na. Ang sabi niya, Masaya akong makilala ka. Nakatira ako sa North Carolina. Naghahanap ako ng mapapangasawa. Pwede ako tawag? Yes, come, best! Dali! Ayan na! Makikita na natin siya. Best, siya na ang sagot. Oo, Bes. Ay, kinakabahan ako. Ayun na, best! Tumatawag na! Sagutin mo na, dali! Okay lang ba itong mukha ko, bes? Yung webcam, bes? I-angulo mo sa akin. Ayan, ayan. Okay ayan. na, bes. Ayan, ayan. Wawa. Ikaw ang kausap eh. Halos masakop na mukha mo yung camera. oh, ayan na. Sayong sayo na. Wait, hala. My God! Bes, ang gwapo! Hello, David. Wow. Pabebe masyado. Hello, beautiful. Wow. You look really good and hot. Bes, anong sabi? Bes, di ko maintindihan, Bes. Bes, magpakit ka na lang. <laughs> Hey! What are you doing? Oh, wow. That's nice. Hoy, <laughs> babae, ang sabi ko, magpakit ka dyan, hindi magubad. Sorry, Bes. Gwapo, inadala lang. You're so beautiful. What's up? Bes, what's up daw? Ano ibig sabihin nun? Teka, Bes, iniisip ko pa eh. Up daw eh. hey? Hey, what's up? <laughs> best, ano na? <laughs> Gitian mo lang, best. Iniisip ko pa eh. Dali, best. Hey! Up eh. Hey. Up, up daw eh. Baka, baka ano daw yung nasa taas, best? Dali, sagutin mo na, best. Ah, sige, sige, sige. David, uh, what's up is electric fan and lights. What? Yeah, yeah. <laughs> Are you drunk? Crazy? You don't understand what I'm talking about? Basta sabi? i-google translate mo. Nosebleed na ako. Ah. Hey, answer me. Bes, ano ka ma-spell ng drunk? Tanong mo nga. Sige, Bes. David, ah, uh, spell drunk. Why do I need to spell it out? Please. Uh, all right, all right. Uh, drunk, uh, D R U N K. That's it. Bes, D R U-N-K. That's it daw. Eh ano namang spell nung that's it, Bes? Yung E-A-T ba o yung I-T? Yung E-A-T na lang, Bes, dali! Okay, Bes, pakit ka lang, go. hey, come on! Talk to me. Don't smile at me. I guess you don't understand my language. Do you speak English? Bes, ano na? Sandali, Bes, sandali. Hey, you know what? You're, you're wasting my time. No English, no talk. All right? Bye. David! No! David! Ah, David! Bes, wala na si David. Ang bagal mo kasi. Kasi alam eh. Popoy at Tony dahil sa inip ng foreigner at mali-mali naming sagot, eh, tinapos na niya ang usapan naming dalawa. Paano ba naman kasi itong si Jessica ang bagal-bagal mag-Google Translate? Yan tuloy na wala si Papa David. Pero kahit na ganun ang nangyari, hindi kami tumigil ni Jessica kahit inaabot pa kami ng 10 oras ng gabi sa computer shop. Ang dami kasi naming foreigner na, na minemessage at syempre nalibang na din kami sa kakatingin ng mga pictures nila na talaga namang makalaglag panty sa kagwapuhan. Pero kagaya nga ni David, eh hindi bumebenta ang beauty namin sa kanila dahil sa hindi kami magkaintindihan. Hindi talaga kasi kami sanay magsalita at umintindi ng English. Kinabukasan nga dahil alam naming off ni Dondon ay may naisip na kaming solusyon para makakilala ng foreigner. Sige na, Dondon. Pumayag ka na, please. Ita-translate mo lang sasabihin ng foreigner eh, tapos tutulungan mo kaming sumagot ng English. Sige na, oh, parang di naman tayo magkaibigan yan eh. Ayoko. Sige na, please. Doon, doon naman eh. Kung sanay lang sana kami mag-English, eh, hindi naman na kami hingi ng tulong pa sa'yo. Ikaw lang kasi yung malalapitan namin. At saka, baka kapag sa iba kami humingi ng tulong, pagtawanan lang kami. Sige na naman oh. Yun lang naman kasi yung alam naming paraan para makaahon sa hirap eh. Alam mo na, magbabaka sakali lang naman kami. Eh. Ikaw kasi kahit paano kumikita ka ng malaki. Eh kami, kapag hindi nagtinda, wala kaming pagkukuhanan ng pagkain sa bahay. Habang buhay na lang ba kami magiging ganito? Sige na, kung talagang ayaw mo, mabuti pa. Hahanap na lang kami ng iba. Ay, mukhang wala na talaga, Bes. Hmm. Tingnan mo, kayang-kaya na tayong tiisin ng kaibigan natin. Sayang, hindi na nga natin siya sisingilin sa mga nakuha niyang merienda sa tindahan. Naku, sayang talaga. Oo nga eh. Ay, hayaan na lang natin siya. Bibigyan ko pa man din siya ng libreng merienda. Sige na, payag na ako. Talaga? Payag ka na? Oo nga, payag na nga. Yes! Thank you! Ang bait-bait mo talaga! Oo nga, ang swerte talaga namin sa'yo. Sus, mga nambobola pa kayo. Basta yung sinabi nyo ha, hindi nyo na ako sisingilin sa utang ko, saka nasa may merienda ko. O, oh, ayan na sir ang pansit nyo. Mainit-init pa. Wow, ayos to ha. O, oh, pahingin drink, saka puto. Wow ha, nag-demand pa. O, oh, sige, wag na lang. Oh, hindi ko na kayo tutulungan. Oo, oh, ayan na sir. Sandali. Basta mamaya, Samahan mo kami sa computer shop. Oo, basta sundin niyo muna ako, okay? Okay, sige na bes. Magpiprito na muna ako ng turon. Ikaw na muna bahala dyan kay Don Don. Bantayan mo, baka tumakas yan. Oo bes, babantayan ko to. Mahirap na, baka mapurnada pa yung pagyaman natin. Ay, nako. Alam mo, hindi ko talaga kayo maintindihan kung ano nangyayari sa inyo. Eh. Ano naman yung suot nyo? O, ikaw, Tonet, bakit nakadress ka pa? At ikaw naman, Jessica, ano ba naman yung suot mo? Aabay ka ba sa kasal, ha? May pa-headdress-headdress ka pa? Ano ba? Ayusin niyo naman, oh. Hindi ba kayo nahihiya? Pinagtitinginan kayo sa computer shop? Doon doon naman eh. Kailangan syempre magandahan sila sa amin. Para naman magkaroon sila ng interes na kausapin kami. Aanga-anga na nga kami, hindi pa ba namin aayusin yung sarili namin? Oh, eh, hey, bahala nga kayo. Kanina pa tayo dito. Wala yatang may trip sa inyo ah. <laughs> Bakit ka tumatawa? <laughs> eh, ang itsura nyo kasi. Para kayo may makasapak. Grabe ka, ha? Parang kay gwapo mo eh, no? Hoy, hoy. Alam ko na gwapo ako. Hindi mo na kailangan ipaalala pa. Ay, may nag-reply na sa akin mga bes! Oo talaga? Akalain mo yun? Siguro matanda na yan. Ay, bes! Ang gwapo! Oo, oh, bes. Hello daw! Sa tingin nga. Naku, eh, lamang lang sa akin ng isang paligo yan eh. Tingnan mo nga oh, maputi lang yan, tsaka mas gwapo ako dyan oh. Eh, wala nga siya nitong dimples ko, ayan oh. Oh, oh, yan oh. So, di baling ang walang dimples to, gwapo naman, di hamak sa'yo. Oo nga. Kaya pwede ba manahimik ka na lang at gawin mo na lang ang inuutos namin sa'yo? Dali, anong ire-reply ko? Eh, oo na, nako. OMG! OMG! Tumatawag ka! Okay na, okay lang ba itong mukha ko, Bes? Yung makeup ko, okay pa ba? Oo, Bes, wait. Okay na okay. Yung kilay mo, pak na pak. Ay, nako. Isagutin eh, mo na ngayon tawag na matapos na to at makauwi na ako. Opo, sasagutin na. <clears throat> Hello? Hi, I'm Steven. How are you? Um, ka daw. Paano ko sasabihin ako si Antoinette at okay lang ako at kumusta siya? I'm Antoinette and I'm good. How about you? <laughs> I'm Antoinette and I'm good. How... How ano yun? How about you? How about you? <laughs> I'm great because I see you. You're so beautiful, Antoinette. You look like an angel. <laughs> Anong sabi niya? Mukha ka daw siopaw. Ano nga? Dali na. Okay daw siya dahil nakita ka niya. Napakaganda mo raw. Hm? Mga daw, Angel. Talaga sinabi niya yun? E paano ko sasabihin na ang gwapo-gwapo niya tsaka gusto ko siya? You are so handsome and I like you. Steven, you are so handsome and I like you. Oh, really? Uh, I like you too. And I want to talk to you every time. Can we be friends? Uh, eh... Gusto ka din daw niya at gusto kanya makausap oras-oras. Pwede daw ba kayo maging magkaibigan? Oo, kamo. Kahit ano pa, okay lang. Ay, nako. Kakati talaga. Ang haba ng hair mo, bis. Nakakaingit naman. Sorry ka, mas maganda ako sa'yo eh. Pakiramdam ko tuloy para akong Reyna na may bumabagsak na konfetti. Ay, bongga! Kailangan ko ng pera. Tama sa'yo. Popoy at eh, Tony, para kong jumakpat sa loto nang makilala ko si Steven na bukod sa gwapo na, ay mayaman pa. Pero sobrang bait din. Nalaman ko na isa pala siyang ah, software engineer sa USA at kasalukuyang naghahanap ng mapapangasawa. Simula noon ay palagi na kaming nagkakausap na dalawa sa tulong na rin ni Don Don na nagsisilbing interpreter ko. Minsan, kahit na wala si Dondon ay nagchat-chat kaming dalawa ni Steven. Siyempre, naintindihan ko lang siya sa pamamagitan ng Google Translate. Mas napadali na rin ang usapan namin dahil nagpalitan na kami ng Facebook accounts kaya halos araw-araw kaming nagkakausap kahit na magkaiba ang oras naming dalawa. Popoy at Tony, sinabi ko din sa kanya ang totoo na hindi ako sanay mag-English at nagpapaturo lang ako sa kaibigan ko. Kaya hindi kami uubra na mag-video call kapag ka wala si Dondon at naintindihan naman niya yon. Sa pakiwari ko nga ay dito na mag-uumpisa ang matagal ko ng pinaka pinakahihintay. Ang makapangasawa ng isang foreigner at sa tingin ko nga ay si Steven na yon. Alam kong maraming tao ang uhusga sa akin dahil sa kagustuhan kong makahanap ng foreigner para umangat lamang ang estado ng buhay ko. Hashtag Dear MOR, No English. Kapamilya! Ay nako, yun, yun naman pala yung no English. Mm-hmm. Uh, dahil hindi siya masyadong marunong magsalita ng English, eh gusto niya makapangasawa ng ano, Foreigner. ng foreigner. Uh-huh. Para nga naman makaangat-angat sa buhay. Pero ganun ba talaga? Assurance ba na kapag ka ikaw ay nakapangasawa ng uh, foreigner? O oh, hindi rin oh. siguro. Siguro dahil kumikita ng ano yan, hindi peso ang kinikita, maaring mm. dolyar o kung ano pa man, 'di ba? Pounds. Pounds or or euro, ganyan. Dirhams. Mas malaki ang value pagka dinala mo dito. Mm. Yun eh kung dito kayo titira. Pero kung doon din Pero sa kung kanila... doon kayo titira, kunwari sa Amerika, eh, kung hindi hmm. rin naman nakakaangat-angat talaga sa buhay, yung ano doon, mahirap din Mas naman ang buhay doon, di ba? Mm, mm, O ay, eh, hindi rin, hindi rin masyado magiging komportable siguro yung buhay. Ayan, pero talaga nakakatuwa naman itong ah, magkaibigan. Ano? Baka sabihin nyo, ay, ang OA naman, di sila makaintindi. Pero yun po ang katotohanan. Meron Hindi- talaga marami, mga ganon. Marami pa rin ang hindi makaintindi ng English. Pero bakit nga ba English? Kasi yan ang universal language. Mhm. Di ba? Kahit saan ka pumunta. Uh, hindi naman po dahil sa pinaka-powerful na bansa ang Amerika, hindi. Oh, eh, hindi. And it's widely spoken, di ba? Oo, mm-hmm. yan ang uh, pinakamarami. Alam mo dati na pag-aralan ko yan eh. Ang ano? Pero napa, na, ang English? Ang, ang akala naman, ko, diba? hindi akala ko ang English na ang pinakaginagamit sa buong mundo. Aha. Hindi pala. Hindi na actually. Hindi na. Ano um, na ang pinakaginagamit? I think Chinese is one. Mandarin? Oo, is, isa ang Mandarin, Oo. English, pero number one pa rin ay yung Espanyol. Aha. Oo, y- yun yung ah, pinakamaraming nagsasalita. Mm-mm. Oo, kala nyo ha? Oh, pero alam mo, yung um, meron akong sasabihin kanina dito, itong si ano, yung kaibigan niya, no, tandem pa silang dalawa, no? <laughs> Natawa lang ako dun sa ano, si Google Jessica. Translate. Mm-mm-mm. Dahil alam mo, pag nag-Google Translate, hindi kaya lahat tama yan. <laughs> Baka so, yung iba word mo. for word. Oo, eh. word for word ang gagawin niya. Mm. So, masyadong literal yung translation. Minsan naiiba na yung ibig sabihin. Mm-hmm. Kaya hindi din siya ganun ka, ano, ka-reliable. Ah, Baka mamaya okay. maisipan nyo, iba dyan, ay sige, gawin na rin natin yung hindi Google Translate. Hindi ko pa nasusubukan yan, yung Google Translate na yan. Oo, basta may mga mga ano, hindi rin siya perfect, mm, okay? Mm, mm. Hindi siya perfect. Kahit minsan kasi kahit ibang lengguwahe, kahit hindi pa English, pwedeng Chinese, ilalabas na sa'yo, pero mali-mali yung grammar. Oo. <laughs> so, mali-mali rin. <laughs> Yun lang. Ayan, pero talaga namang uh, para umunlad-unlad ng konti sa buhay nila, eh nag-ano ah, naman, nag-aaral. Mm-hmm. Nag-aaral pa rin naman kahit papano itong sina Tonet at si uh, Jessica. Kasa, sa tulong na rin ng uh, kaibigan nilang si Don Don. Pero alam mo, bilib ako dito kay ano, kay Tonette. Eh. Ano mm. never say die, eh, no? Oo. Oh. Mukhang <laughs> desidido siya talaga na kari karirin yung pagkakaroon ng ano ng uh, ng boyfriend na afam. Mm. Mm. At, Tawag niya siya afam. Afam. Oh, at kita mo naman ang uh, pinanggalingan kung bakit sila ganyan ng kaibigan niyang si Jessica. Mm, dahil Aba, nako, eh, talaga napaka-reliable po ng uh, bali-balita na ano? Mula sa chismis eh. Uh-uh. Mula sa <laughs> chismis po yan. na uy, yumaman si ano dahil nakapangasawa ng foreigner. So ang Ayan. bottom line dito, inggit. Hindi, chismis. Inggit! Chismis. <laughs> chismis eh. So kagustuhan mo ng ano, maging maayos yung buhay mo. Mm. Oh, ang sagot sa kahirapan, ganyan, foreigner. <laughs> Mga kaloka kayo ha. Tonet ha. Uh, Jessica, no? Si Jessica yung isa. Jessica. Oh, kanina nagugulat na ako. Doon may una sila nakausap eh. Bago si Steven. Si David. Ah, uh, si David. Kala ko, uh, ano siya, ooh, panayang wow eh. Panay, ooh, uh-oh, wow. Uh-oh, uh-oh. Can you take off your clothes? <laughs> Kala ko, hihirit na ng ganun eh. Oy, mm. pero marami din kasing nagaganyan, 'di ba? Oh. Ang daming karamihan Ay, ng mga bata diba, pa eh. 'Di ba na-experience mo na nga ah, 'yan? Uh, <laughs> hello. <laughs> Ah, Ako? hindi ba? Ah, hindi ba? Hindi ba? Pero hindi, ikaw ba naniniwala ka mm. mga ganyang ano, ganyang klase ng relationship? Diyan nag-uumpisa, like yung nagkakakilala sa sa chat, uh-huh. oo, sa internet, yung talagang wala pang physical na mm-hmm. pagkikita, lahat mm. sa online. Alam, alam mo, kahit... Nagkaroon ka ba ng experience kahit, dyan? Hindi, kahit, al- alam mo, kahit ayoko maniwala, nani naniniwala na rin ako dahil meron akong isang kaibigan, mm-hmm. nakatuluyan niya yung Oo, ah, meron uh, na-meet eh. niya. Ako rin, meron din sabi akong ko, kakilala. Sabi ko pa, ganyan. pare, baka naman ano lang yan. Hindi, pare, ano to, uh, ah, doon lang naman kami nag-meet. Tapos doon kami nagkakwentuhan, chat-chat oo, nga. Oo, Tapos hanggang sa nagkita rin sila. Nagkita na kami in person. Okay naman, nagpakasal sila recently. Oh, mm. oh yan yung one of the few. Oo, okay? one of the few. Pero baka next year daw maghihiwalay na rin. Grabe naman. Ayun, eh, ganun lang din kabilis. Nagpakasal pa. Eh syempre, nag-log in siya, magla-log out na pero yun nga, one of the few. Dahil naniniwala rin naman ako na meron mm. mga nagiging successful na ganyang klase ng relationship. Pero marami pa rin dyan yung hindi totoo. Oo. Yun yung nga. ano, yung naghahanap lang ng magagawa sa buhay. Yan. Diba? Hindi naman talaga seryoso. Mm-mm. Na ano, at minsan nga may mga masasamang tao pa. Kaya medyo... peperahan, <laughs> peperahan. Oo, medyo natatakot ako na, mag, na, na maging ganyan o mm. mag, mag, mag, mag, maging super friendly online. Uh-huh. Though I have a friend, meron akong kakilala, dyan din nag-umpisa and mm. they're getting married. Oh. Kita oh, mo. Diba? Isa pa yon Yun yung mga... Ano ba to? Uh, overseas ba ang ito yung mga ah, sweat, pagkakaibigan nila? Hindi, nandito yung babae. Mm. Tapos nandoon sa ibang bansa yung lalaki. Nasa foreigner. UK. Oh, foreigner uh, nasa din. UK. Mm. Tapos magpapakasal na sila. Tapos pupunta na siya doon sa UK. Pero nagkita na sila in person. Nagkita na rin sila. Oh. At sinubukan muna nila. Tinry Oy, muna nila. sinubukan? Hindi, ibig ko sabihin... Um, T- tinignan kung kakasya. sila na, hindi. Tinignan sila. kung kakasya ang ah, budget kung doon ikakasal o dito. <laughs> Hindi ah? sila na online ah, bago okay. pa magkita ha. Okay, Naging okay. mag-boyfriend girlfriend na. Uh-huh. Tapos ngayon, mm. sabi nila sige, subukan muna natin pag nagkita tayo, let's see if the spark is still there, 'di ba? <laughs> kung nandun ba talaga, kung talagang mai love pa rin sila o lalo pa silang mai love sa isa't isa. So saan magaganap? Doon ba o dito? Dito. Yung sinubukan nila. Dito ah, sinubukan dito? kasi umuwi dito ah, yung lalaki. Ah, mas makakamura dito. dito. Mas makakamura dito. Oo, tapos nagbakasyon sila kung saan-saan silang dalawa. Oo. And 'yon, nung uh, after one month na nagstay dito yung lalaki, lalaki, mm. talagang napagdesisyon na, na nila, o sige, tayo na talagang dalawa. Ah, oh, okay. Oh, Hindi gusto na talaga minadali. kita and uh, yon ganun din. Mm-hmm, mm-hmm. The other way around. Talagang gusto nila yung isa't isa. Yan. Pero meron pong ano, mag-iingat din naman kayo, mag-iingat kayo dyan sa mga yun, mga nakaka-chat-chat ninyo dahil yung iba nagdadrama nagdadrama, mag, kailangan mo magpadala ng ganitong pera sa mm-hmm. ganitong mm-hmm. account, pero mm-hmm. magtataka ka na lang, uy, teka, bangko sa Pilipinas to ah. Ah. Ayan, tapos pinadadala <laughs> padadala mo, sasabihin na sa ibang bansa Dito siya. rin pala. Oh, yung iba naman, dahil sa sobrang uh, hindi ginagamit ang uh, konting katalinuhan, mm. nagpapadala. Oo, tsaka magrereklamo dahil ano, na in eh. love na online. Oo, tsaka yung mag, merong mga taong magaling mag ano, magpapaniwala. Mm-hmm. Yung masyadong convincing yung pag-arte. Yan. Kung kayo po ay isa doon sa kapag ka ng ibang numero, Uh, tapos... Ah, Nagre-reply? Uh, just say yes. Ayan. Uh, lagay mo na 50 pesos. Ano? Sabihin mo yes for confirmation. yun nakakapagpasa ka ng load oh, na hindi mo alam. Hindi mo alam. Kung tanga po kayo nakatulad <laughs> nun, eh wag po kayo makikipag-chat basta. Ayan, sa, sa internet. Oh, kasi ano eh, eh lahat may access, di ba, online. So, mm. nandyan din yung ano, sabihin na natin nga, ang daming mga manloloko, ang daming mga medyo may sira ang ulo mm-hmm. na nangga, naghahanap ng mabibiktima dyan. Nako, alam nyo yung uh, internet, uh, yung... Uh, Maganda siyang tool, di ba? Yeah, Magandang yan. tool. Para pong kalsada yan. Uh-huh. Pero ang internet, uh, parang kalsada rin, napakarami pong aso. Uh-huh. At alam nyo naman po kapag maraming pakalat-kalat na aso, uh-huh. marami rin po nagkalat na mga... Ano? <laughs> Huwag mo ituloy, ha? Baka maapakan nyo. <laughs> na mga kiowa. oh, yun. At, uh, nako, Malaman nga natin mamaya mga kapamilya ha, magtatagumpay nga ba itong uh, balak ni uh, ah, Tonet at ni Jessica? Uh, parehas ba sila na makahanap? Oo, si, si Steven. Mm-hmm. Si at, Steven ba, eh, mm-hmm. hindi rin katulad ni, ni David yung una, David, no? oo. Na, parang ano, no? parang trial and error, no? Mm-hmm. <laughs> Pag hindi mo na okay isa, o sige, lipat tayo sa kabila. Pero nandiyan Hanap kasi yung, tayo ng iba. Nandiyan kasi yung kaibigan nila si Dondon eh. Si Dondon. Ayan. An, uh, dati nandyan-dyan lang. Ngayon nandun-dun na rin. Oo, medyo nakakatulog. <laughs> Last na yun ah. Kulit mo ah. Uh, uh, <laughs> lagi si nan, Don Don dati. Lagi nandun. Hindi, si Don Don dati nandyan dyan lang. Dati nandyan dyan lang. Eh ngayon, ngayon nag-call uh, center agent kaya... Oh, nandun Don na. Uh, nandun Don na. Tinutulungan na si sila Don. Don. Ayan, uh. pero dahil nga may taga-translate ka bukod sa Google Translate mm-hmm. na si Don Don, eh syempre eh, may, may trabaho rin yung tao eh. Si, si Don Don. Oo, oh, nandun. Eh, paano yung pagka dumating halimbawa yung foreigner, kasama pa rin si Don Don, ha, yayakagin mo pa rin yun. Galing, ano parang Miss Universe, ano, may translator. May <laughs> translator? paano mo may express ang ah, pagmamahal mo? O, oh, kailangan ng... ba ng translator palagi? Trans... Oo, oo, alam mo, ganito paano kami may third party? sa Pilipinas. Oo. oo. Baka si Don Don pa, tsaka si Steven magkatuluyan yan. Ang dami mo namang ano? Ang dami mo namang alam na angulo. Ang dami. Eh, mamaya. <laughs> eh, isa lang po ang angulong pupuntahan niya. Nasa second part ng storya natin. Oras na muna natin, 126 na hatid sa atin ngayon ng Creamy Delight Yogurt, ng MX3 San Miguel Pale Pilsen at ng Petron. Kasama niyo po kami DJP, DJ Popoy, that's my Goa Popoy. At ako naman, si Tony. Dear MOR. Popoy at Tony, lumipas pa ang mga araw ay mas napapadalas na ang pag-uusap naming dalawa ni Steven sa chat. Bihira na kasi kaming makapag-video call dahil naiba na ang schedule ni Dondon sa trabaho. Pero kahit na naging busy noon si Dondon ay sobra akong nagpapasalamat sa kanya. Dahil kahit pagod na siya at walang tulog ay sinasamahan pa rin niya ako sa computer shop. Okay lang naman daw sa kanya kesa naman daw mag-isa lang ako at mapahamak sa daan. Lalo na tuwing gabi lang ako nakakapunta ng computer shop para makapag-video call dahil sa maghapon ay abala naman ako sa pagtitinda. Sa tingin ko ay sulit naman ang pagod ko sa maghapon dahil... <laughs> Ba, ah. masyado naman yata kayo masayang dalawa. Oo naman, si Steven kasi eh. Oo nga eh. Kilig na kilig ka nga sa mga sinasabi sa'yo eh. Ang dali-dali mo utuin. Ingit ka lang. Um, Antoinette, Yes? could you wait for just a minute? I'm going to the kitchen to get some food. I'll be right back after a minute. Just stay online, okay? Ano daw? Sandali lang daw, kukuha lang daw siya ng pagkain sa kusina. Hintayin mo daw siya. Ah, okay Steven, take your... Ano yun? Take your... Take your time. Okay, take your time, Steven. Okay, bye. Saya-saya ko talaga. Ang sarap-sarap ko usap ni Steven at ang sarap niyang titigan. Ang gwapo-gwapo niya kasi hindi mo katulad niya. Aba, baka gusto mong iwanan kita dito at bahala kayo mag-usap ng Amerikanong yan. Eh, hindi naman kagwapuan, maputi lang naman. Salamat ka dahil kahit na... Kahit na busit-busit oh, ako sa kaartihan yung dalawa, hindi kita iniiwan eh. Ang high blood mo naman, chill lang! Hindi ko naman mabiro. Bakit bang init-init ang ulo mo ha? Siguro naiingit ka lang kasi wala kang kausap na ganito, no? Oh, hindi, no? Bakit naman ako maiingit sa'yo, ha? Eh, kung hindi lang... Kung, kung hindi lang kita kaibigan, hindi kita sasamahan dito, eh. Eh, sorry ka, kaibigan mo ko, eh. Sa tingin mo, bakit kaming dalawa? Hindi, no? Huh? Eh, bakit naman hindi? Eh, hindi nga kayo nagkakaintindihang dalawa, anong bagay doon? Bakit? Hindi naman mahalaga yung lengguwahe at lahi sa dalawang taong nagmamahalan na. Ah. Mas mahalaga yung nararamdaman kaysa sa kung ano-anong mga salita. Ewan ko sa'yo. Lalabo ano, nyo. Bahala ka nga dyan. Oo talaga, kung bahala. Hey, Antoinette, are you still there? Andiyan ka pa daw ba? Y- yes, yes. I miss you. I miss you too, Steven. Oh, grabe ha. Ah. Miss agad, saglit lang yun. Pwede po huwag ka naman makialam? Ay, naku, bahala nga kayo. Eh, kung pag-awain ko kaya kayo. Ano? <laughs> ano ka mo? Wala, wala, wala, wala, wala. Okay, sige na, mamaya ka na mag-comment-comment dyan. Mag-uusap muna kami. Um, Antoinette, can I ask you something? Pwede daw ba siya magtanong? Oo, kamo pwedeng pwede. Ano kamo yun? Uh, hi, dude. Tonette said that uh, you can ask her anything, and what is it? All right. Um, can you ask her if she has a problem? She looks like something is bothering her. Anong sabi niya? Problem lang naintindihan ko eh. Eh sabi niya, tanongin daw kita kung may problema ka daw ba. Ah, okay. Sabihin mo wala ka mo, okay lang ako. Hey, Steven. Yo. Tonette said that she has a problem. Well, what is it? Your face, bro. What? W- what's the problem with my face? Bakit ganun yung reaction niya? Uy, baka mamaya kung ano-ano sinasabi mo, Hindi ha? ah, nag, nag-aalala lang siya sa'yo. Ganun ba? Hmm. Eh, sabihin mo sa kanya wag nang mag-alala at okay lang ako. Ngumiti na ka mo siya, mas lalo ka mo siyang gumagwapo kapag nakangiti. <laughs> Alam <laughs> mo kayo talaga, ang sweet-sweet nyo. Hey, <laughs> Steven! Uh, do you really want to know her answer? Yes! Please, tell me, what is it? Well, Tonette said, when you smiled at her, you look so ugly. That's why she gets angry and look problematic. What? Oh my God! Uy, bakit mo ka nagagalit na si Steven? Uy, hindi ah. Nagulat lang siya kasi yung sa sinabi mo sa kanya. Eh, tinatanong kanya kung totoo daw ba na sinabi mo yun sa kanya na mas gwapo siya kapag nakangiti. Ah, yun lang pala eh. Akala ko kung ano na. Ah, ano bang English ng totoo? True, di ba? <laughs> oh, true. Sabi, sabi mo, true ka mo. <laughs> Uh, uh, Antoinette, is it true? Y- yes, Steven, it's true. I can't believe you have the balls to say those words. Bye! Wala. Ano nangyari? Ba't wala <laughs> <laughs> Ewan ko sa inyo. Hoy! Ano bang sinabi mo doon na ah? mukhang nagalit atay? <laughs> o hindi no. Ang sabi niya, hindi daw siya makapaniwala sa sinabi mo na gwapo siya. Tsaka na lang daw kayo mag-usap, may gagawin lang daw siya. Yun yun! Sure ka? Oo. Hindi ko kasi naiintindihan eh. eh, ang tuling niya kasi magsalita tapos English pa. Uy, sorry na sa kanina. Naiinis kasi ako sa'yo eh. Sus, wala yun. Tara na, uwi na tayo. Pero kain muna tayo sa labas. Sagot ko, Tsaka sagot ko na din yung bayad sa internet. Wow, anong mm. meron? Ba, ito! Bait, bait mo talaga. <laughs> Salamat na marami sa pagtulong mo sa amin ni Steven, ha? Kahit napagod ka, sinasamahan mo pa din ako. <laughs> ano ba? Wala yun! <laughs> Kung alam mo lang. ano ka mo? Ang sabi ko, tara na, alis na tayo. Okay, tara. Basta libre mo, ha? Ah. Oo na, kahit ano pang gusto mo, libre ko. Yay! Popoy at Tony, sobra talaga akong nagpapasalamat kay Dondon dahil sa time at sa effort na inilalaan niya para magkalapit kami ni Steven. Simula noon ay napag-isip-isip ko na hindi naman dapat masanay ako na laging nasa tabi ko si Dondon para magkausap lang kami ni Steven. Kaya naman sa kagustuhan kong mas masabi at mas maiparamdam ko kay Steven ang totoong nararamdaman ko para sa kanya ay nagpapaturo akong mag-English kay Dondon tuwing wala siyang pasok. Kahit na alam kong mahirap ay gagawin ko para kay Steven at para na rin sa sarili ko lalo na't sa palagay ko ay mas lumalalim na ang nararamdaman namin ni Steven sa isa't isa. Ay, sakit na ng ulo ko. Ang hirap-hirap namang aralin ng English na yan eh. Oo nga, eh. ang hirap-hirap, bes. Pakiramdam ko, dumudugo na tong ulo ko. <laughs> Kaya niyo yan! Medyo nasasanay na nga kayo eh, tsaka nakakaintindi na rin. We, di nga. Oo nga, oh. Sige nga, Tonet. Paano mo sasabihin sa English na masakit ang ulo mo? Ngayon talaga? Oo, ngayon na. Hanggang wala pang bumibili. O, sige na. Sige na nga. Mm. Ouch! My head! My head is attacking! Bis! <laughs> Ang galing-galing mo! <laughs> Hindi ko kaya yan, Chris. Diba? Ang galing ko, no? Back na back. <laughs> Ang galing mo. Talaga? Oo! Ang galing-galing mo umarte at magpatawa. Ouch! My head! My head is attacking. Tama naman ah! Oo nga, tama kaya. Basta, galing-galing mo, bes. Mali yun, no? Mali! Ang tama, My head aches. Eh, ganun na din yun. May ouch naman eh. Alam na masakit pag ganun, di ba? <laughs> Hindi, mali nga yun. Okay, fine. Wow, fine. Big word, Bess. <laughs> ako pa ba? Eh, magaling ako eh. Naman, isama mo naman ako dyan, Bess. Okay, magaling kasi tayo. <laughs> no, kayong dalawa talaga. Sige nga, mag-usap kayong dalawa ng English. O, sige nga. Okay, madali lang yun. Okay. <clears throat> Hi, Jessica. How, how are you? Okay, you. Are you fine? I am okay. I am happy to see you. I happy to see you too. Uh, where, where are, are you going? Ano ba yan, bes? Medyo mahirap pa. Ah. Um, uh, I am going there. There, tama, there. uh, uh, Uh, Pampers best! Naubos na English ko eh. <laughs> Ah, ako din best eh. Tara, kain muna tayo. Nagutom ako eh. <laughs> Kayo talaga? <laughs> Sige na, magmerienda muna tayo. Nagutom na din ako eh. Okay. Uy, teka ha. Mag-online lang ako saglit. Baka nag-message na si Steven. Sige best, check mo muna. Wow! Ang sarap nitong turon nyo ha. Lalo na yung may langka sa loob. Panalo! Oo naman, lahat ng luto namin masarap, di ba? Ay! Oh, bakit best? Nag-message si Steven! Pupunta ata siya dito sa Pilipinas. Hindi ko pa sure ah. May Philippines kasi na word eh. Yung iba hindi ko na maintindihan. We, di nga. Patingin nga. Hala, oo nga bes. May Philippines na nakalagay. Hala, hindi ko rin maintindihan eh. Ikaw nga doon doon yung bumasa. Kaya na nga, babasahin ko. Kaya na. Hi, Tonette. I just want you to know that I will spend my two months vacation in the Philippines. I am excited to see you. Ako nga, pupunta nga siya sa Philippines. Talaga! rin siya, bes. Oo nga, bes. Siguro ang tangkad-tagkad niya at sobrang gwapo pa. Oo, bes. Ay, nako, kapag nakita ko siya, yayakapin ko siya, tahalikan ko siya sa buong katawan. Ay, grabe naman yan, bes, ha? Parang kayo na, ha? Magkaibigan pa lang kayo, girl, no? Huwag kang umasa. Eh, doon na din pupunta yun. Sa bagay, may point ka. Basta, bes, ha? Payakap din ako sa kanya. <laughs> Hmm, pag-iisipan ko pa. Oy, <laughs> doon, doon. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang binagsakan ng langit at lupa. May problema ka ba? uh, wala. Wala akong problema. Medyo sumama na yung pakiramdam ko. Hmm? Ganun ba? Eh, gamot gusto mo? Oo nga. Eh, naku, baka sumama yung pakiramdam mo sa English namin, ha? Ah. Sorry na, friend. Hindi, hindi. Okay lang ako. Huwag niyo ako intindihin. O sige, ikaw bahala. Kung gusto mo, magpahinga ka muna. Oy, okay lang ba, ha? Magpapahinga muna ako. Okay lang, basta pahinga ka muna. Ah. Pasensya ka na sa amin, ha? Baka napapagod ka siguro ng sobra dahil sa amin. Oo nga, gusto mo hatid na kita? Hindi, wag na. Kaya ako na may sarili ko eh. O oh, sige, ikaw bahala. Oh, di mo ba uubusin yung kinakain mo? Mm, hindi na. Alis na ako. Salamat na lang. Sige, ingat ka ah. Mm, sige. Salamat. Bye. Ano? Ano kayong problema? No? Ewan ko. Tara nga, kumain na lang tayo at si-celebrate natin yung pagbisita ni Steven sa bansa. Ay, tama, Bes. Mabuti pa nga. Popoy at Tony, sobrang saya ang nararamdaman ko nang malamang pupunta si Steven sa bansa para magbakasyon. Bilang paghahanda sa pagdating niya ay hindi ako tumigil sa pag-aaral ng English. Gusto ko rin kasi siyang sorpresahin na kahit papaano ay makapagka, nakakapagsalita at nakakaintindi na ako ng English kahit pa konti-konti. At simula nang mabalitaan ni Dondon ang pagpunta ni Steven sa bansa ay napansin namin ni Jessica ang pagiging malungkutin nito at unti-unting pag-iwas sa aming dalawa. Pero kahit na ganun si Dondon, eh hindi pa rin siya iniiwan. Lagi namin siyang ah, pinupuntahan o di kaya ay sinasama namin siya kapag ka namamasyal kami ni Jessica. At makalipas nga ang ilang buwan, ay dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nakita ko na siyang papalapit sa atin. Mas lalo naman ako, no? Diyos ko, Lord. Sana naman hindi ako manausbid agad. Nakakahiya yun, bes. Sabi nga nila, first impression last. Wow! Saan mo nakuha yung first impression last na yan, ha? Bes, ano ka ba? Nakuha ko lang yan sa post ng isang kaibigan ko sa Facebook. Ganda kasi. Sabi ko na nga, be. Hindi kasi makakapaniwala na ikaw nakaisip niyan. Ay, grabe ka sa akin, Bes, ha? Ay, huy, Don Don. Magsalita ka naman dyan, Oo. no? Kanina ko pa napapansin na tulala ka dyan. Sige ka, baka mahipan ka ng hangin dyan, mabaliw ka. Oo nga. Ano ba kasi yung problema mo dyan, ha? Wala. Huwag na akong pansinin. Pagod lang ako. O sige. Uy, pasensya ka na. Isinama ka pa namin dito, ah. Kahit na alam kong pagod ka. Baka kasi mamaya, eh, hindi namin maintindihan yung mga sasabihin ni Steven. Sorry talaga, ha? Okay lang, okay lang. Huwag na ako isipin, okay? Sige. Basta, babawi na lang kami sa'yo sa lahat-lahat ang naitulong mo sa amin ni Jessica. Bes! Bes! Oh. Tingnan mo! Si Steven yun o! Oh. Natatanaw ko na siya. Ayun oh! Yung, yung gapong foreigner na naka-leather jacket. Nasaan? Ayun oh! Kawayan natin, Bes! Ayun nga siya na nga. Steven, here! Here, Steven! Steven! OMG! Bes, papalapit here, na siya. Steven! Hi, guys. Nice to meet you. Hi, Steven. Uh, you're, you're really handsome. <laughs> Thanks. You're both beautiful, you know. Antoinette, is that you? Yes, it's me, Antoinette. Welcome to the Philippines, Steven! <laughs> Oh, yeah, thanks, thanks. And you are Don Don, yeah, right? Yeah, I'm, I'm Don Don. Excuse me for a while. Okay, okay. Uy, saan ka pupunta? CCR lang. Sige. You know what, guys? I'm really so happy to see you. Ano daw sabi, Bes? Masayang masaya daw siyang nakita niya tayo. Ah, yun pala yun. <laughs> Me too. My heart is really happy to see you, my Steven. Wait, Steven. I will go to the comfort room for a while. Okay? Uh, right. Ikaw na, bes, ang bahala. Mauna na kayo. Pupuntahan ko lang si London. Okay, bes. See you later. Good luck. Thank you. Sige, hanapin ko lang yan, ha? Ah. No! Oh! oh anong ginagawa mo dito? Teka, umiyak ka ba, ha? Nanumula yung mga mata mo. Ano <laughs> nangyari hindi, dyan? Hindi, hindi. Huwag mo akong pansinin. Umiyak ka eh. Namumula yung mga mata mo tsaka yung ilong mo. Oh, tignan mo, halatang halata ayaw mo pang aminin. Bakit ka ba kasi umiyak ka? Anong problema? Kung sasabihin ko ba sa'yo, may magagawa ka ba? Oo naman. Kaibigan mo ko eh. Kahit ano pa yan, tutulungan kita. Kahit na... Kahit na ano? Kahit na malaman mo na ikaw yung dahilan kung bakit ako umiiyak. Anong ibig mo sabihin? Tunet. Tunet, mahal kita. Noon pa man, mahal na kita. Dati ko pa ito nararamdaman eh. Kaya lang, natatakot akong umamin sa'yo dahil baka layuan mo kapag nalaman mo yung totoo. Tsaka, wala pa akong lakas ng loob na sabihin sa'yo ito noon. Eh, bukod pa dyan, sobra kong pinapahalagahan yung pagkakaibigan nating dalawa na posibleng mawala yun kapag umamin ako sa'yo. Lalo na ramdam na ramdam ko naman na malabong magkaroon tayo. Eh, dahil, dahil kaibigan lang naman yung tingin mo sa akin eh. At alam ko yun. Hanggang dun lang yun. At kahit anong gawin ko, hindi hindi magkakaroon ng tayo. At alam mo ba kung ano mas masakit doon, ha? Yung malaman kong humaling na humaling ka sa iba samantalang ako, eto ako si Tanga, tinutulungan pa kita mapalapit sa kanya. Kahit na ang sakit-sakit na. E paano magagawa ko? Anong laban ko sa foreigner na yun? Gwapo na, mayaman pa, at kayang-kaya kang bigyan ng magandang buhay. O ngayon, alam mo na yung dahilan kung bakit ako umiiyak ha? E magagawa ka ba para mawala itong sakit na nararamdaman ko? Ano? Don, Don. Alam mo ba ha? Na ko pa yung Steven na yun sa Facebook. Nakiusap ako sa kanya na baka kung pwede, akin ka na lang. Nalayuan ka na niya. Dahil mahal kita eh. At sobra ako nagsiselos kapag nakikita ko yung dalawang masaya. Sabi ko sa kanya, kung pwede lang, huwag na siya pumunta sa Pilipinas. Dahil takot na takot ako. Takot na takot akong lalo kang mahulog sa kanya. Natuluyan ka mawala sa buhay ko. O oh, ngayon, ngayon alam mo na. Sana, sana mapatawad mo ako. Matagal ko nang alam yan. Ano? Teka, paano mo nalaman yung totoo? Sinabi sa akin ni Steven ang totoo. Sinabi niya sa akin na kinausap mo siya tungkol sa bagay na yon. Kaya simula noon, nalaman ko na mahal mo ko nang higit sa kaibigan. I'm sorry, I'm sorry. Sorry dahil nagawa ko yun. Okay lang, naiintindihan kita. Don, Don, may dapat ka ding malaman. Ano yun? Ano yung dapat kong malaman, ha? nakakapagsalita ako at nakakaintindi ako ng English noon pa. ano? Ba, ba, ba't hindi mo sinabi sa akin? At saka, ibig sabihin, alam mo lahat-lahat ng mga tinatranslate ko? Ah, oo. Alam ko lahat ng yun. Alam ko din yung siniraan mo ko kay Steven. Yung sinadya mong maliin at ibahin yung tinatranslate mo. Para lang magalit siya sa akin. Naiintindihan ko lahat ng sinasabi mo kahit paunti-unti. <laughs> Pero, pero bakit? Bakit mo ginagawa yun ha? Bakit ka nagkukunwari na hindi mo alam yung totoo? Eh, sanay ka naman pala, bakit? Para mas mapalapit sa'yo para mas magkaroon tayo ng oras na magkasama. Kaya nga nagpaturo ako sa'yo ng English para lagi kitang nakakasama eh. At para na din makumpirma ko na may nararamdaman ka talaga para sa akin. Nasa tingin ko, napatunayan ko naman dahil kitang-kita ko sa mga mata mo at sa kilos mo na nagsaselos ka sa tuwing nagkakausap kami ni Steven. Ramdam na ramdam ko din na mahalaga ako sa buhay mo dahil kahit pagod na pagod ka na sa trabaho, hindi ka nagsasawang turuan at tulungan ako ng paulit-ulit kahit mahirap at masakit sa loob mo. Na nakitang masayang masaya ako sa pakikipag-usap sa ibang tao. Don, Don, mahal kita. At pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Teka, teka tama ba yung naririnig ko, ha? Mahal mo din ako? Oo, mahal kita. I really love you. Pa- paano si Steven? Walang namamigitan sa aming dalawa ni Steven. Si Jessica ang gusto niya. At sila na. Sa totoo lang, kinunsaba ko lang naman talaga si na Jessica lalo na si Steven para pagsilosin kay. At yun nga, para makumpirma ko na pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Alam nila Steven at Jessica ang lahat-lahat. I'm sorry kung nagawa ko to ha. Ah. At sorry rin dahil kailangan ko pang gumamit ng ibang tao. Ikaw naman kasi, bagal-bagal mo. Tsaka, gusto ko lang din naman sanang linawin sa'yo eh. Na hindi ko naman talaga gusto yung makapangasawa ng foreigner. Dahil, mas gusto kong ikaw. Ikaw ang makasama ko. At tatandaan mo na kahit ano pang lahi mo, Pilipino ka man o hindi, gagawa at gagawa ko ng paraan para maging akin ka. Dahil ganun kita kamahal. <laughs> Salamat. At mo, eh, hindi ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng to eh. Ang saya-saya ko. At ang saya ng puso ko. Tunit, mahal na mahal kita. Mahal na mahal. At, at tatandaan mo din sana, ha? Na kahit ano pa man ang maging lingwahe mo, magkaiba man tayo ng salitang alam at hindi alam, sisiguraduhin kong gagawa at gagawa ako ng paraan. Maiparamdam ko lang kung gaano kita kamahal at kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Tunay, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. mahal din kita, Dondon. Ikaw lang at wala nang iba pa. Take me to your heart. Show me where to Popoy at Tony, matapos nga naming magkaamina ni Dondo ng totoo naming nararamdaman para sa isa't isa, ay naging kami na agad dalawa. <laughs> Hindi na ako nagpaligaw pa dahil kilala ko naman na siya at ramdam ko naman na totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Masayang masaya naming ibinilay, uh, ibinalita yon kina Steven at Jessica na masaya na rin sa kanilang relasyon. Popay at Tony ngayon ay halos dalawang taon na nakakalipas matapos mangyari ang lahat ng ito. Sina Jessica at Steven ay ikinasal na sa Amerika Oo, Popoy at, at Tony. Natupad nga ang pangarap ni Jessica na maikasal sa isang foreigner. Pero hindi lang naman dahil sa pera, kundi talagang mahal nila ang isa't isa. Kami naman ni Dondon ay mayroon ng isang anak. Simple man ang buhay namin ngayon sa Pilipinas ay okay lang. Ang mahalaga naman ay ang magkatuwang kami ni Dondon sa hirap at sa ginhawa. Popoy at Tony, dito ko natatapusin ang aking liham. Maraming maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Tonet. Hashtag Dear MOR, No English. Mga kapamilya, no English. Yun naman pala, Toneta. Alam mo, muntik na akong mabuisit. Bakit? Dito kay ano, kay Tonet, tsaka kay Dondon. Makit. Buti na lang nagkaroon sila ng moment na gano'n, hmm. nagkaaminan, mm. 'di ba? Bakit ba ginawa pang komplikado ang buhay nila? <laughs> wala namang kung tutuusin, wala naman silang complication. Mm-hmm. Pareho naman silang single na dalawa, di ba? Pero bakit mo naman eh. itinago-tago pa nila yung kanilang ano? Mm, eh, yung kanilang nararamdaman? Eh, kasi nga, mas maganda yon Nakilala at least ni uh, ni uh, Tonet si uh, Dondon. Nakaya siyang siraan? hindi, nakaya siyang tulungan. <laughs> nakaya siyang tulungan. Kaya lang naman maninira na si uh, Dondon dahil ano na siya eh, dahil in love na siya, naglalaban na yung pakiramdam ano niya. Ano na, desperate move na yung ginawa mm. ni ano ni Dondon. Yan, Pero, tsaka, kita mo, nung ginawa nila yon nung ginawa uh, yun sa kanya ni Dondon, alam na rin naman ni Steven. Uh-huh. Alam na rin ni Steven. Kumbaga, inaalam na lang nila kung talaga bang uh, may hidden agenda mm-hmm. itong si Adondon para kay Tonet. At ito namang si Tonet, meron din namang kinakuntsaba, mm-hmm. 'di ba? Kinuntsaba rin niya itong si, si, si Steven, Steven tsaka mm-hmm. si Jessica para pagselosin at ilabas yung ah. nararamdaman nitong si Dondon. So totoo nga kanina yung sinasabi ko na baka hmm. si Jessica, si Tonet magkaka-chat na ganyan. Mm-hmm. O yung pala ang naging magkay ang uh, naging mag-on mm-hmm. ay uh, yung kaibigan ni Tonet, si mm-hmm. Jessica at mm-hmm. si Steven. And I think it was planned. Mm-mm. Oo, planado lahat eh. Galing. Ang galing Oo. yung magplanong dalawa ha. Pati kami kami dito ni Popoy na planuhan Mm-mm. nyo at uh, itong si ano, itong uh, si Dondon, magaling ka lang mag-Ingles. Mm. Mm. pero hindi mo maintindihan ang hindi, salitang hindi ka magaling pumorma. <laughs> torpe ka. Magaling ka na mag-English pero torpe ka. Yan, hindi hindi mo alam ang language of love. Wow. Ay, nakas- Nakasama niyo po DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. Till next time, I'm Tony.